Elas falam que nós é o poder, vem é pra ver, né? conhecer o fluxo. Dionete dourada com banco de couro, as novinhas ah, que é tudo, esse é o mundo Dos que come todas, que só gosta de andar com o torro Onde passa as bandidas, tudo perde a linha E fala pra amiga que menor gostou Só garoto de periferia, picadilha Anda de ciclone, tá gingando no baile Com um copo de uísque, os bico pergunta Da é onde é o fonte, é que o bonde Embrasa no passinho, quando vê os top dançar Danço funk, porque sou funkeiro Pego todas, porque nós é pá Porque nós é o poder Na porra do bagulho, os recalques Fica bravo, que as novinhas gostam muito que nós é o poder. Não bota o dedo pro ar. E é DJ Bio, vem que vem, vagabundo. Elas dão uma mole pra nós, mas nós não queremos saber de conversa. Minha mulher vale mais do que 10 piranha, se toca meu piru é dela. Ela fica ausente atrás de progresso, pra todos comédia nós deixa um toque. Quem cruzar meu caminho se estrepa, quem mexer com a minha dama se fode. Na favela nós anda de carro, anda de moto, amo tudo isso. Bota o som aumentado no calo e faço invejoso tapar os ouvidos. Nós quer tudo como não quer nada, e ostentação nós é porque tá tendo. E se nós tá feliz com o dinheiro, é que nas antigas paguei mó veneno. Sem maldade, minha mãe morta Camisa listrada e cordão de ouro. O relógio combina com a joia e a joia combina com a Juju no rosto. Vai, quer ficar igual nós, faz seu é corre. Vai, talarico com a gente se foder. Vem que vem no pique, eu disse. O meu bonde é pesadão. Quem tá junto vem então e diz que nós é Diz que nós é o que? Treinador Na contenção nós tá trio, tá ligado? Jump,